Արցախում եւ նրա սահմաններից դուրս ներկայումս կազմակերպվում են բազմապիսի միջոցառումներ եւ քննարկումներ, որոնց գիզակետում Արցախի ճակատագրի վերաբերյալ մտահոգությունն է։ Այդ հարցում հատկապես ակտիվ են երիտասարդները, քանզի ներկան ու ապագան հենց նրանց ձեռքերում է։ Երևանի պետական համալսարանի ուսանողական խորհրդի փոխնախագահ Խաչիկ Աբաջյանն օրերս Արցախում էր եւ իր թիմի հետ տեղի երիտասարդների համար կազմակերպել եւ անցկացրել խաղ մոդել։ Հայաստանի եւ Արցախի պետական համալսարանների միջև համագործակցությունը հարուստ ավանդույթներ ունի եւ հիմա այն առավել քան կարեւոր է հատկապես նրանց միասնականության տեսանկյունից։ Մեր համագործակցությունը Արցախի հետ, մասնավորապես նաև Արցախի պետական համալսարանի հետ, դեռ շատ վաղուց սվանից կա եւ շատ ծրագրեր ենք միասին իրականացնում։ Մեր համալսարանում մենք նախաձեռնում ենք բարբերաբար նման խաղ մոդելներ, որոնք օգնում են ուսանողներին ավելի լավ պատկերացնել, թե ինչպես է աշխատում որևէ միջազգային կազմակերպություն եւ համալսարանում մենք իրականացնում ենք մեկ այլ ծրագիր Եվրոպական միության մոդել, որից հետո ծնվեց գաղափար, որ իրականացնենք նոր խաղ մոդել՝ միավորված ազգերի կազմակերպության ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նիստի մոդել եւ ցանկ ցանկությունը մեծ էր հենց Արցախի պետական համալսարանի եւ Արցախում գործող մյուս բուհերի հետ համագործակցությամբ իրականացնել այդ ծրագիրը, որովհետեւ այստեղ ուսանողները բնականաբար սովորելով, առնչվելով այդ խնդիրներին, նման խաղաղարժությունների եւ ծրագրերի մասնակցելով կարող են ավելի պրակտիկ իրենց հմտությունները զարգացնել եւ միանգամից որոշեցինք, որ անպայման պետք է այստեղ իրականացնենք այդ ծրագիրը, հատկապես հիմա Արցախում լինելը եւ Արցախում ծրագրերը իրականացնելը շատ կարեւոր է եւ Արցախի կրթության գիտության մշակույթի նախարարության հետ համագործակցությամբ ձևավորվեց ու ծնվեց մեր ծրագրային գաղափարը։ Գիտության մեջ խորանալու համար կարևոր է տեսության եւ պրակտիկայի համակցությունը, տեսական գիտելիքները գործնականում կիրառելը։ Իրականում տեսականը եւ գործնականը տարբեր չեն իրարից, բայց երբ որ դու գիտես միայն տեսականը, շատ բաներ չես պատկերացնում, թե գործնականում ինչպես կարող են կատարվել, բայց երբ որ տեսականի հիման վրա դու սկսում ես գործնականում կիրառել այդ հմտությունները, շատ դետալներ, որոնք մինչ այդ པարզ չէին, ավելի པարզ են դառնում եւ դու կարողանում ես փորձարկել եւ համոզվել այն ամեն ինչում, ինչը որ տեսականում գոյություն ունի։ Եվ այսօր երբ որ մենք քննարկելու ենք ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նիստ, որտեղ քննարկվելու է Արցախյան վերջին պատերազմը եւ դրա շուրջ ծավալվող իրադարձությունները, եւ այդ կոնտեքստում կարծում եմ հատկապես ուսանողների շրջանում շատ կարեւոր է հասկանալ ինչպես են աշխատում, ինչպես են այդ որոշումները կայացվում եւ իրենք ինչպես կարող են մասնակցել այդ որոշումների կայացմանը։ Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետը նախաձեռնեց էլի միջոցառումը, որին մասնակցեցին մեր ֆակուլտետի ուսանողները։ Մեզ մոտ քանի որ ուսումնասիրում են տարբեր միջազգային կազմակերպություններ, մենք բարբերաբար տարբեր մոդելներ ենք փորձարկում, փորձարկման արդյունքները միանշանակ դրական էին, որովհետև ուսանողները կարողացան գործնականում կիրառել իրենց այդքան տարիների ընթացքում սովորած գիտելիքները եւ կարողացան բանաձև մշակել, ընդունել, այսինքն արդյունքները ցույց տվեցին, որ ուսանողները կարողանում են գիրառել եւ կարողանում են մշակել բանաձևեր, ընդունել որոշումներ, որոնք իրենք տարիների ընթացքում սովորել են այդ գիտելիքները, ինչպես Արցախում էլ գիրառեցինք այս երեք օրերի ընթացքում ուսանողները կարողացան մշակել ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բանաձև, որտեղ իրենք ներկայացնում են տարբեր երկրներ եւ սա նաեւ պետք է շեշտեմ, որ դա օգնում է նաեւ բազմակողմանի մտածողությանը, որովհետեւ շատ հաճախ մենք գտնվելով Հայաստանում կամ Արցախում, հատկապես Արցախյան հիմնախ խնդրին կարող ենք դիտարկել միայն մեր տեսանկյունից, բայց իմ խորին համոզմամբ, եթե մենք ուզում ենք, որպեսզի խնդիրը կարգավորվի, ապա պետք է նաև հասկանանք, թե այդ մասին ինչ են մտածում տարբեր երկրներ, ինչ են մտածում մեր հակառակորդները, որպեսզի կարողանանք ճիշտ պատրաստվել եւ ճիշտ քայլեր կատարել։ Երիտասարդ ուսանողներն ավելի խորը ծանոթանալով Արցախի հիմնախնդրի վերաբերյալ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի 15 երկրների դիրքորոշումներին ընտրել են որևէ երկիր եւ խաղ մոդելի ժամանակ ներկայացել այդ երկրի անվան տակ։ Սա լավ հնարավորություն էր Արցախի հիմնախնդիրը դիտարկելու ոչ միայն մեր տեսանկյունից։ Քանի որ կիրառում ենք ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նիստի մոդելը, ինչպես գիտենք, անվտանգության խորհրդում կան 15 երկրներ, որից 5-ը մշտական երկրներ են եւ մյուս 10-ը ոչ մշտական անդամներ։ Մասնակիցները նախապես վիճականության արդյունքում բաժանվել են ըստ երկրների, որտեղ իրենց հետ նախապատրաստական մեծ աշխատանքներ են կարել նաեւ մինչեւ Արցախ գալը, որովհետեւ իրենք ուսումնասիրել են այդ երկրների դիրքորոշումները, միմյանց հետ հարաբերությունները եւ այլն։ Եվ այդ 3 օրերի ընթացքում իրենք ավելի ամրապնդել են, իրենց մենտորներ են գծված միջազգային հարաբերությունները գիտությունների ֆակուլտետի ավագ կուրսի ուսանողներից, ովքեր իրենց հետ աշխատում են տվյալ երկրի դիրքորոշումը ամրապնդելու, ելույթ պատրաստելու, բանաձևի շուրջ դիրքորոշում հայտնելու համար, եւ այստեղ ուսանողները կարողանում են մեկ այլ երկրի ներկայացուցիչի աչքերով նայել Արցախյան հիմնախնդրին։ Հայաստանն ու Արցախը ունեն բավական շատ ֆակուլտետներ, որտեղ ուսանողները միջազգային հարաբերություններ, քաղաքական վերլուծություն, քաղաքական միտք են սովորում, ուսումնասիրում այն ամենը, ինչ վերաբերում է քաղաքականությանը, բայց այնուամենայնիվ դիվանագիտության ասպարեզում կարծես թե միշտ պարտվում ենք ունենք աշխարհագրական շատ բարդ իրավիճակ մեր տարածաշրջանում եւ մեր աշխարհագրական դիրքը, տնտեսական, քաղաքական եւ մի շարք այլ հանգամանքներով պայմանավորված վիճակը շատ բաներ արդեն կանխորոշում է, բայց ես համաձայն եմ, որ դիվանագիտական ոլորտում Գուցե մենք չենք գործադրում այն բոլոր ջանքերը, որ պետք է գործադրենք, որովհետև ոչ միայն հիմա, այլև պատմության ամբողջ ընթացքում մենք շատ ենք ունեցել, որ թեկուզ մարտի դաշտում ունեցել ենք հաղթանակներ, բայց դիվանագիտության ոլորտում չենք ունեցել։ Դա մի շարք հանգամանքներով կարող է պայմանավորված լինել, բայց ես կարծում եմ, որ հատկապես երիտասարդների հետ, մեր հետ աշխատանքը, ուսանողների հետ աշխատանքը ապագայում կբերի ցանկալի արդյունքի, որովհետև եթե դիտարկում ենք, որ հիմա, այո, հիմա մենք գտնվում ենք վատ իրավիճակում, որտեղ լարվածությունը եւ անո անորոշությունը բավականին մեծ է եւ շատ, բայց եթե ուղակի համակերպվենք դրա հետ, դա ոչինչ չի լուծի, այլ պետք է փորձենք հասկանալ ինչու՞մն է կանում խնդիրը եւ ինչպես կարող ենք առաջ գնալ։ Իսկ դիվանագիտական դաշտում թե ինչու ենք հաճախ ասեմ ձախողումներ կամ ասեմ ոչ այդքան մեծ ջանքեր գործադրելը կարող է պայմանավորված լինել եւ քաղաքական կամքից, կարող է պայմանավորված լինել եւ մեր միասնականության բացակայությունից երբեմն, որտեղ ցավոք սրտի փորձը ցույց է տալիս, որ մենք միասնական ենք լինում միայն ծայրահեղ անհրաժեշտության դեպքում, իսկ այդ ընթացքում ոչ։ Ուշ է լինում եւ բացի դա դիվանագիտության դաշտում հաջողություն կրելու համար բազմաթիվ հանգամանքներ են պետք, այդ թվում եւ իշխանությունների կողմից քաղաքական կամք, որպիսի հասկանան թե ինչ են ուզում եւ ուր են տանում գործընթացը եւ հանրության շրջանում համաձայնեցում տվյալ գաղափարի հետ իմ կարծիքով մենք միասնական մոտեցում չունենք, այո, թե ուր ենք գնում։ Ես այդպես եմ մտածում, որովհետև շատ տարբեր մարդկանց հետ խոսելու, ուսումնասիրելով եւ Հայաստանում եւ Արցախում արտաքին քաղաքականությունը, թեկուզ ներքին քաղաքականությունը, միասնական ուրվագից թե մենք որտեղ ենք գնալու եւ ուր ենք հասնելու, դժվար է, որովհետև այո, կան անհատներ, ովքեր իրենց սեփական պատկերացումները ունեն, բայց միասնական մոտեցում որպես այդպեսին չկա։ Դրա համար եմ ես նշում, որ միասնականությունը ցավոք սրտի մեզ մոտ գալիս է միայն այն ժամանակ, երբ որ կա ծայրահեղ անհրաժեշտություն։ Այնինչ շատ երկրներում այդ միասնականությունը շատ մեծ հարց է լուծում։ Այսօր նույնիսկ օկնության ձեռք մեկնողը նույնպես շահ է փնտրում, բարձելով մյուսը։ Ցավով պետք է նշենք, որ ոչ միշտ են արդարացվում օկնության կարիք ունենալու մեր սպասելիքները։ Եթե դիտարկենք օրինակ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի որոշումները, ապա գիտենք, որ պատերազմի շրջանում ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը փորձեց որևէ բանաձև քննարկել, որը չընդունվեց։ Մենք միայն ենթադրություններ կարող ենք անել, ովքեր տապալեցին այդ գործընթացը կամ ինչու որոշումը չընդունվեց, բայց որոշումների ելքը པարզ դառնում է այնքանով, որ մենք գիտենք տարբեր երկրներ, ովքեր տարածաշրջանում ունեն իրենց շահերը, բոլորը ձգտում են իրենց շահերը սպասարկել եւ որևէ մեկը հենց այնպես մեզ չի աջակցելու։ Ցավոք սրտի մեր խնդիրներից մեկը հենց այդտեղ է միշտ կանում, որովհետեւ մենք տարբեր գործընթացներում փորձում ենք գտնել մեղավորներ տարբեր պետությունների ներսում կամ փորձում ենք հասկանալ թե ինչու այս կամ այն պետությունը մեզ չի գալիս աջակցելու, բայց մենք պետք է հասկանանք, որ եթե որևէ պետություն այստեղ է կամ մեզ աջակցում է, մեզ ընդդեմ է, դրանք իրենց քաղաքական եւ երկրի շահերն են սպասարկում ստեղծում եւ դա միանգամայն նորմալ գործընթաց է։ Այսինքն թե մենք ինչ ենք ակնկալում, որ հետագայում պիտի լինի, մենք պիտի կարողանանք մեզ այնպես դիրքավորել նամանավանդ հիմա, երբ որ վերջին պատերազմից հետո մենք շատ հաճախ խոսում ենք, որ ոչ թույլատրելի զենքեր են կիրառվել, մարդասիրական օբյեկտների է հարվածվել, ոչ ռազմական եւ այլն, այլ մենք պիտի կարողանանք դրանք ճիշտ փաթեթավորել եւ ներկայացնել աշխարհին, որովհետեւ եթե մենք Հայաստանում կամ Արցախում սկսում ենք դրա մասին խոսել ներքին լսարանի համար, դրանով ոչինչի չենք հասնելու։ Միջդեռ օրինակ մեր հակառակորդ պետությունները դրանք շատ տարիներ շարունակ համակարգ վաճառքված առաջ են տարել։ Եվ այսօր նույնիսկ ինչ ունենք միջազգային հարաբերություններում ասպարեզում, դա նույն թուրք-ադրբեջանական այսպես տանդեմի համատեղ գործունեության արդյունքն է, որովհետև իրենք տարիներ շարունակ դա կարողացել են փաթեթավորել եւ առաջ տանել։ Իսկ մենք շատ հաճախ դրանով չենք զբաղվել, այլ այլ բաներով ենք զբաղվել։ Երբևէ ամենաճիշտ եւ այսօրվա համար ամենաարդիական խոսքը Մոնթեինն էր։ Եթե կորցնենք Արցախը, կշրջենք հայոց պատմության վերջին էջը։ Արցախն ունի երիտասարդների կարիքը, ովքեր վստահ եմ կարող են փոխել եւ ստեղծել մեր ապագան։ Ինձ համար անընդունելի են բոլոր այն ձևակերպումները, որոնք եղել են եւ հիմա էլ շարունակում են լինել, որ դե ինչ ենք անընդհատ պատերազմում, Արցախը ուզում են կտանք հանգիստ կապրենք, հիմա նույն խոսակցությունները կարող են ծավալվել Սյունիքի, վաղը մեկ այլ տարածքի հետ կապված։ Ինձ համար դա անընդունելի է եւ բոլոր այն մարդիկ, ովքեր հիմա ասում ես, որ պիտի գնաս Արցախ կամ պիտի գնաս այստեղ, շատերը խուսափում են, պիտի նաեւ անկեղծ ասեմ, բայց ես կարծում եմ, որ հիմա ավելի քան երբեւե բոլորը պիտի համախմբված լինեն, այն բոլոր ծրագրերը ու միջոցառումները, որոնք հնարավոր է պետք է լինեն Արցախում, որ որովհետև հակառակ դեպքում մենք ցույց ենք տալու նույն աշխարհին, որ մենք հետաքրքրված չենք եւ մենք հեշտորեն համակերպվեցինք։ Իսկ փորձը ցույց է տալիս, որ եթե մի ազգ պետություն հեշտորեն համակերպվում է որևէ X տարածքի կորստի հետ, ապա շատ հեշտ է նրանից այլ բաներ եւս վերցնել։ Ինչ համար անընդունելի է ամենակարևորը անտարբերությունը, որովհետև շատ հաճախ շատերը անտարբերություն են դրսևորում եւ որևէ գործնական քայլ չեն ձեռնարկում։ Ամեն մեկս մեր տեղում կարող ենք այդ քայլերը ձեռնարկել, բնականաբար որոշումների կայացման մակարդակում ոչ այդքան մեծ ազդեցություն կարող ենք ունենալ, բայց նմանատիպ ծրագրերով, միջոցառումներով, մարդկանց Արցախ բերելով, այստեղ շարժ ապահովելով, այդ մասին անընդհատ խոսելով, քննարկելով, ես կարծում եմ, որ մենք բոլորս այդտեղ անելիք ունենք։ Այսինքն միայն չասենք, որ քաղաքական դաշտը կամ իշխանությունը կամ ընդդիմությունը եւ այլն, այսինչ բանը չեն անում, բայց հասկանանք այ մենք ինչ կարող ենք անել, որ չենք անում։ Արցախն իր խնդիրների մասին մտածող եւ դրանք լուծող երիտասարդների կարիք ունի։ Խաչիկը այդ երիտասարդներից է։ Ես ինձ պատկերացնում եմ այդ ոլորտում, որտեղ հիմա էլ եմ գտնվում, այսինքն միջազգային հարաբերությունների ոլորտում եւ գիտական գործունեության շրջանակներում, ես ինձ պատկերացնում եմ նաեւ դասավանդելու ոլորտում, որովհետեւ մենք պիտի կարողանանք այն ազգային գաղափարախոսությունը մեր պետական շահերը պահպանել եւ դա նաեւ փոխանցել երիտասարդներին մեզ, որովհետեւ մենք կարող ենք հետագայում որևէ բան փոխել։ Ես դրանում վստահ եմ, հավատում եմ այդ գաղափարին։ Բնականաբար կան շատ ոլորտներ, որտեղ կարող է ավելի մեծ հեռանկարներ կամ եկամտաբեր, ինչպես նշեցիք, հա, աշխատանք լինել, բայց ես դրա հետևից չեմ գնում եւ կարծում եմ, եթե շատերը չփորձեն այդպես մտածել, արդյունքում ինչ որ բան կփոխվի։ Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում կենարար հերիտասարդական հաղորդաշարն էր։ Այսօրվա մեր հյուրը Երևանի պետական համալսարանի ասպիրանտ Խաչիկ Աբաջյանն էր։ Տաղավարում աշխատում էր Նուշիկ Բարսեղյանը, ռեժիսորական վահանակի մոտ Ավետ Բադալյանն էր։ Մինչ նոր հանդիպում։